Bi kantonamenduak ezkerraren eskudira gaur egun Henri Etxeto eta Marie-Christina Jagon Bayona iruan, Christophe Martin eta Juliette Brocard Bayona bian. Hemen ere bi ere muak elgarrekin aipatuko ditugu alderdi eta mugimenduak aurkeztu autagaien arabera. Ezkerra aipatzen ginuen eta kargutan diren bi bikoteak berritza orkesten dira. Aldaketa bakar batekin, Henri Etxetorekin Florence Dupreuil agertzen baita, Bayon Viluvert mugimenduko kidea da, Bayona Bian, Juliette Brokar eta Christophe Martin, berdin-berdin aurkezten da bikotea, langabezia eta prekaritatea presente diren eremu hortan. C'est un canton qui, euh, un canton populaire, hein, au sens noble du terme. Euh, c'est un canton aussi effectivement qui, rencontre rencontrent des, des difficultés sociales. C'est tout à fait euh, légitime, je dirais, que ce canton puisse bénéficier euh, d'accompagnement euh, supplémentaire. Bikote ekologistak Bayona bian Julien de Lyon gehiago et ezagutu duguna, bera generazioan.ez mugimenduaren izenean agertzen da, arekin Marian Stebo Berdea, Benoa Amonen mugimenduarekin elkarturika abian dira ejan Bayona iruan aldiz Michel Esteban, Henri Etxetoren kide oia gaur egun berdeekin dena, Veronik Dupra abokatuarekin izango da esku-zesku. Instituzioa aldatzeko sedearekin agertu da Michel Esteban. Proposatuko dugu, bateratzea departamentuko euskal partea, ipar euskal herriko eh, erri elkarguarekin batera. Eh, eran nahi du, um, kentzea administrazio edo sistema komplikatuan jende entzat. Jendeetatik uh, urbiltzea ere instituzio bakar bat, Pirene Atlantik biharnoa iz gelituko da Pirene Atlantik departamentua eta guk eh, gure instituzio propioa eh, beharko dugu noski hemen bateratuz eh, bi instituzio horiek. EH Baik beste amar kantonamenduetan bezala hemen eh, bi bikote orkesten ditu Bayona Bian, Inzairunga Rai eta Sebastian Ager, Bayona Iruan, Garbine Eraso eta Peioegi, ere moortan diren langile klaseari laguntza ekartzea du xede Inza Irunga zaik. Sozial ahloari dagozkio, gure pundu azkajenak, pundu horietan, eh, gutieneko diru sajera behematuaren eh, proposamena egin dugu. Hau da, eh, edo noren zat idekia izanen laguntza, emezortzi urtetik at idekia izanen dena, orain arte, Ogeita bost urte petik uh, diren ez baita dauz, edo ez kasik dauz. Gizarte, gizartan sarditen, pobreziak uh, baztertu dituen jende guzi horiek. Ezkerreko autagai hainitz beraz kantonamendu hauetan eta azpimarratzekoa baiona bi eremuan La Frantzen sumizeko bikote bakara aurkezten dela hemen Lori Etxepar eta Stefan Talar. Stefan Talar entzuten dugu. D'abord Bayonne est une ville pauvre par rapport euh, à la région, pauvre par rapport au département et qui est pauvre par rapport à ses voisines. Le, département a l'office des HLM, donc il, il a une capacité à engager des projets immobiliers dans le domaine social. Gaur egun departamentuko gehiengokoak, Bayona iruan, Olivier Aleman, Eta Kristin Loke, bera Baionako elkartasun eta etxi bizitzaren asuanta da. Baiona bi eremuan, Jean Jone etxe garaian kutsuna, Joseba Egemundegi, Baiona naute txidena eta arekin Monia Even Mateo. Etiketarik gabe orkesten dira, baina Baiona eta bokaleko hauzapezen sustenguarekin Joseba Egemundegi. Lauek ez dugu eh, etiketarik, eta beraz ez genuen abiatu nahi eh, alderdi eh, baten eh, gibelean, baina erabaki dugu ordezkatzea Baionako elkarretaratze talde hori eta bokaleko elkarretaratze talde hori. Bietan badira ezkerreko eta eskuineko edo, edo gure gisa erritarrak eta beraz eh, zentzu hortan doa gure auta gaitza. Azkenik eskuin mutuja hemen ere presente, bai bi kantonamenduan alderdiaren bandera eskutan okango dute. Dominik Gile eta Pascal Le Celiek de Bula Franzeko kide hoiak dira. Bai ona iru ere moan malurri moazan eta alban jabotok gaztega gazteak dira. 2008an jakin efen alderdiak euneko amalau eta euneko emezortziko emaitza lortu zuela bi kantonamendu hauetan lehen itzulian.